Penktas skirsnis. Jūs esate didžiūnas. Rentos rūmai, žirgai, tarnai, puikus stalas, visi kūniški gyvenimo malonumai. Visa tai turite jūs ir jūsų kolegos. Ir kaip anie, visu tuo mėgaujatis. Visa tai tiesa, bet tuo pasakyta per daug ar per mažą. Man tai nieko nesako apie jūsų vidinę vertę ir esmę, apie jūs atėjusį matyt su pretenzijomis mane pamokyti išminties. Su kuo aš kalbu? Kas jūs esate? Vyskupas nuleido galvą ir atsakė, vermi sum. Kirminas esu, lotyniškai. Sliekas važinėjantys karieta, burptelėjo konvento narys. Rolės pasikeitė, dabar konvento narys buvo išdidus, o vyskupas nusižeminęs. Vyskupas romiai tarė, tebūnė tai, ponė, bet jūs man paaiškinkite, kokiu būdu mano karieta, kuris stovi du žingsniai už medžių, mano puikų stalas ir vandeninės vištelės, kurias aš valgau penktadieniais. Kokiu būdu mano 25 tūkstančiai livrų pajamų, mano rūmai ir liokajai įrodo, kad užuojauta nėra dorybė, kad gailestingumas nėra pareiga ir kad 93 metai nebuvo nuožmus. Konvento narys perbraukė ranką savo per kaktą, lyg atstumdamas kažkokį šešėlį. Prieš jums atsakydamas tarė jis, aš jūs prašau man atleisti, aš jums nusikaltau, ponė. Jūs atvykote pas mane, esate mano svečias. Aš turiu būti su jumis mandagus. Jūs puolate mano idėjas, aš turiu apsiriboti tik jūsų samprotavimų griovimu. Jūsų turtai ir jūsų gyvenimo pomėgiai man teikia mūsų ginčia pranašumą prieš jūs, tačiau bus padoriau iš mano pusės tuo nesinaudoti. Aš jums priežadu jų daugiau neliesti. Ačiū jums, atsakė vyskupas. Gie kalbėjo toliau. Grįžkime prie paaiškinimo, kurio jūs iš manęs reikalaujate. Kur mes buvome sustoję? Ką jūs man pasakėte? Kad 93 metai buvo nuožmus? Taip, nuožmus, tarė vyskupas. Ką jūs manote apie Maratą, lojantį delnais giljotinai. O ką jūs manote apie Bosiuje gėdantį Tedeum Dragonadoms? Bosiuje 1627-1704 prancūzų teologas ir pamokslininkas, absoliutinės monarchijos ideologas. Dragonados, kariniais baudžiamosios ekspedicijos – kurias karalius Liudvikas XIV 17 amžiaus 9 dešimtmetyje siūsdavo prieš hugenotus. Atsakymas buvo rustus ir jis įsmigo tiesiog į taikinį tvirtai kaip pilieniniai adata. Vyskupas krūptelėjo. Jis negalėjo surasti jokio atkirčio, tačiau šitoks bosiujei vardo paminėjimas įžeidė jį. Didžiausi protai turi savo stabus – ir nepakankama jiems pagarba iš logikos pusės kartai sukelia neaiškų skausmą. Konvento narys pradėjo sunkelsuoti. Priešmirtinis dusulys, kuris lydi paskutinės gyvenimo akimirkas, jam kliūdė kalbėti, tačiau jo akise dar spindėjo visiškas dvasiaus giedrumas. Jis kalbėjo toliau. Pakalbėkime dar truputį apie kai kuriuos dalykus. Jeigu į 93 metus žiūrėsime nepriklausomai nuo revoliucijos, kuri iš esmės yra didus žmoniškumo teigimas, tai tie metai dėja bus jo paneigimas. Jūs laikote juos nuožmiais, bet kas jūsų nuomonė yra visa monarchija. Karje, banditas, bet kuo jūs pavadinsite Monrevelį, Fukje Tenvilis, Niekšas, bet kokios jūs nuomonės apie Lamonjon Bavilį, Maljaras klaikus, tačiau teikitės pažvelgti į so Tavaną. Tėvas Diušenas žiaurus, tačiau kokį epitetą jūs duosite tėvui Letelijė? Žordanas galva žudys yra pabaisa, bet vis dėlto netoks didelis kaip markizas D. Liuvua. Pone, pone, man gaila Marijos Antuanetis, erhercogaitis ir karalienis, bet man taip pat gaila ir tos nelaimingos hugenotės su žindomu kūdikiu, kuri 1685 metais Prie Liudviko didžiojo ponė buvo pririšta prie stulpo, apnuoginta iki juostos, o jos kūdikis laikomas tam tikrame atstume nuo jos. Jos krūtys buvo pilnos pieno, o širdis skankinamo nerimo. Išbadėjęs išbliškęs mažiulis matė tą krūtį ir isteriškai šaukė, o budelis kalbėjo moteriai, motinai ir žindyvė, įsižadėk, duodamas jai pasirinkti ar savo kūdikio pražutį, ar savo sielos pražutį. Ką jūs pasakysite apie šias tantalo kančias taikomas motinai? Įsidėmėkite, ponė. Prancūzijos revoliucija turėjo savo priežastis. Ateitis pateisins jos rūstybę. Jos rezultatas geresnis pasaulis. Iš pačių baisiausių jos smūgių kyla glamoniai visai žmonių geminiai. Gana, aš nutylu, mano rankose per daug geros kortos, be to aš mirštu ir nukreipę žvilgsnį nuo vyskupo, konvento narys užbaigė savo mintį keliais ramiais žodžiais. Taip, progreso brutalumai vadinami revoliucijomis. Kai jos baigėsi, pasidaro aišku, kad žmonija gerokai papurtita, bet ir pažengusi pirmin. Konvento narys neįtarė vieną po kitos sunaikinęs visas vidinės vyskupo pozicijas. Tačiau buvo likusi dar viena – ir remdamasis šią paskutinę pasipriešinimo tvirtovę, monsinjoras Bienvienių beveik su tuo pačiu atšiaurumu, su kuriuo buvo pradėjęs pokalbį, ištarė šiuo žodžius. Progresas privalo tikėti Dievą. Gėris negali turėti bedieviškų tarnų. Ateistas yra blogas žmonijos vadovas. Senasis liaudies atstovas nieko neatsakė. Ji nukrėtė virpulys, jis pažvelgė į dangų ir jo žvilgsnyje palengva tvinko ašarą. Paskui tyliai nuredėjo bliškių jos kruostų ir vos girdimai, užsikirzdamas, tarytum kalbėdamas su pačiu savimi, netitraukdamas akių nuo beribio dangaus gelmių, jis tarė, o idealę, tu vienas egzistuoji. Vyskupą apimė neišaiškinamas susijaudinimas. Kiek patilėjęs konvento narys pakėlė pirštą į dangų ir tarė – begalybė yra, ji tenai. Jeigu begalybė neturėtų savo aš, tada mano aš būtų jos riba. Ji nebūtų begalinė, kitaip tariant, begalybės nebūtų, bet ji yra. Vadinasi, ji turi savo aš. Tasai begalybės aš ir yra Dievas. Šiuos pastaruosius žodžius mirštantysis ištarė garsių balsu – virpančių nuo ekstazės, tarsi jis kažką būtų regėjęs. Kai jis baigė, jo akį susimerkė. Įtempimas įsekino jo jėgas. Buvo aišku, kad per vieną minutę jis išgyveno tas kelias valandas, kurios jam buvo likusios. Jo žodžiai priartino jį prie to, kas jo laukė už mirties lenkščio. Artėjo paskutinė akimirka. Biskupas šitai suprato, delsti nebuvo galima, juk jis čia buvo atėjęs kaip dvasininkas – Iš pradžių buvęs pernelik abejingas, pamažu jis giliai susijaudino. Pažiūrėjęs į užmerktas mirštančio jokis, jisai paėmė jo seną raukšlėtą, sustengusią ranką ir pasilenkė prie mirštančiojo. Šį valandą priklauso Dievui. Ar jums netrodo, kad būtų apgailėtina, jeigu mūsų susitikimas būtų beprasmis? Konvento narys atsimerkė, kažkoks rūstus orumas lyg aptrauktas šešėlių, dabar slypėjo jo veite. Ponas Vyskupe, tarė jis palengva, ir jo kalba buvo lėta galbūt daugiau dėl vidinio orumo, negu dėl fizinių jėgų susilpnėjimo. Aš savo gyvenimą išgyvenau medituodamas, studijuodamas ir kontempliuodamas. Man buvo 60 metų, kai šalis pašaukė mane ir įsakė dalyvauti jos reikaluose. Aš paklusau. Aš mačiau piknaudžiavimus ir kovojau su jais. Mačiau tironiją ir ją naikinau. Skelbiau ir išpažinau teisės ir principus. Priešas buvo įsiveržęs į mūsų žemę, aš ją gyniau. Prancūzijai grėsiai pavojus, aš mūrų stojau už ją. Aš niekomet nebuvau turtingas, dabar aš beturtis. Aš buvau vienas iš valstybės valdytojų, išdo rūsiai buvo taip priversti pinigų, kad reikėjo paremti sienas net laikančias aukso bei sidabro sunkumo o aš pietaudavau už 20 dusų Arpseko gatvėje. Aš padėjau skriaudžiamiesiems ir godžiau kenčiančiuosius. Tiesa, aš suplėšiau altoriaus užtiesalą, bet tik tam, kad sutvarstyčiau tėvinė žaizdas. Aš visuomet palaikiau žmonijos žengimą pirmin į šviesą, bet kartais prieštaraudavau progresui, jeigu jis būdavo negailestingas. Atsitikdavo ir taip, kad aš teikdavau pagalbą jums savo priešininkams – Flandrijoje, Petegeme, toje vietoje, kur norvegų karaliai turėjo savo vasarinę rezidenciją, yra urbaniečių vienolynas. Šventosios Klaros abatija Bolyje. 1793 metais aš išgelbėjau tą vienolyną. Aš vykdžiau savo pareigą kiek pajėgdamas ir dariau gerą kiek galėdamas. Po to buvau vaikomas, gaudomas, pjudomas, persekiojamas, juodinamas, išjuokiamas, pjaudomas, keikiamas, tremiamas, Jau daug metų, kai aš, žilagalvis žmogus, jaučiu, kad yra daug žmonių, kurie tarėsi turi teisę niekinti mane, vargšiais tamsios minios akise aš esu Dievo prakeiktas nusikaltėlis. Ir aš priimu vienatvę, kuriai mane pasmerkė nepykanta, pats niekam nejausdamas nepykantos. Dabar man 86 metai, aš mirštu. Kogi jums iš manęs reikia? Jūsų palaiminimo, tarė vyskupas ir jis atsiklaupė. Kai vyskupas pakėlė galvą, konvento nario veidas buvo pasidaręs didingai ramus. Jis buvo miręs. Vyskupas sugrįžo namo, paskendęs giliose mintise. Visą naktį jis meldėsi. Kitą dieną kelis malsuoliai išdryso jį pakalbinti apie konvento narį, G. Užuot ką atsakęs, vyskupas parodė į dangų. Nuo to laiko jo meilė ir broliškas rūpinimasis mažaisiais ir kenčiančiaisiais dar padidėjo. Mažiausia užuomina apie tą seną niekšą gie vyskupui sukeldavo keistą nerimą. Niekas nebūtų galėjęs pasakyti, kad šio proto susilietimas su vyskupo protu ir šios didžios sielos poveikis vyskupo sielai niekiek nepriartino jo prie tobulybės. Savaime suprantama, kad šis ganytojiškas apsilankimas davė progos pašnypšti vietiniams paskalų mėgėjams – ar vieta vyskupui prie tokio mirštančiojo patalo. Juk labai aišku, kad čia negalėjai laukti atsivertimo. Visi tie revoliucionieriai užkėtė jeretikai. Tai kogi reikėjo ten eiti? Ką jis ten galėjo pamatyti? Turbūt labai jau įdomu jam buvo pažiūrėti, kaip velnės nešasi vėlę. Kartą viena kilminga našlė, priklausanti tai įžulių žmonių rūšiai, kurie tarėsi esą samojingi, leido savo šitokiais iššokimą. Monsinjore, visi klausinėja, kada jūsų aukštybei bus suteikta raudona kepuraitė. O, tai per daug aštris spalva, atšovė vyskupas. Laimė tie, kurie ją niekina Jakobino kepuraitėje, giliai gerbė kardinolo skrybelėje. Pastaba. Tasai, kuriam šis pasakojimus sukeltų įspūdį, kad monsinjoras Benvienių buvo vyskupas filosofas arba kunigas patriotas – rizikuotų padaryti didelę klaidą. Jo susitikimas su konvento nariu G. Šį susitikimą beveik būtų galima palyginti su dviejų dangaus šviesulių susitikimu, paliko jo sieloje savotišką nuostabą, kurį jį padarė daromesnį. Štai ir viskas. Nors monsinjoras Benvenių visiškai nebuvo politiko žmogus, vis dėlto galbūt neprošaliai čia dabar keliais žodžiais papasakoti, kokia buvo jo pažiūra į to laiko įvykius – jeigu tartume, kad monsinjoras Bienvinių kada nors būtų ketinęs pareikšti savo pažiūrą. Taigi sugrįžkime keletą metų atgal. Praslinkus kiek laiko po to, kai kunigas Mirjelis buvo pakeltas į vyskupus, imperatorius jam suteikė, lygiai kaip ir keliems kitiems vyskupams tuo pat metu, imperijos barono titulą. Kaip žinoma, popiežius buvo suimtas 1809 metais, naktį iš birželio 5 į 6. Dėl šio įvykio vyskupas Mirėlis buvo Napoleono pakviestas į Prancūzijos ir Italijos vyskupų sinodą, sušauktą Paryžiuje. Sinodas posėdžiavo Paryžiaus Dievo motinos katedroje ir pirmą kartą susirinko 1811 m. birželio 15 dieną, pirmininkaujant kardinolui Fešui. Monsignoras Mirjelis buvo tarp 95 ten atvykusių vyskupų, bet jis dalyvavo tik tai viename posėdyje – ir trijuose ar keturiuose privačiuose pasitarimuose. Kalnų diecezijos vyskupas gyvenas arti gamtos, kaimiškame paprastume ir nepritekliuose, jis rodosi tų įžymių asmenybių draugijoje pareiškė minčių, kurios pakeitė susirinkimo temperatūrą. Jis netrukus sugrįžo į denį. Paklaustas dėl kokios priežasties taip greitai sugrįžo, jis atsakė, aš juos varžiau. Draugė su manimi tenai įsiveržė tyro oro. Aš jiems padariau tokį įspūdį, lyg būtų plačiai atsivėrusios durys. Kita kartą jis pasakė, kasgi čia nuostabaus. Visi tie monsinjorai yra bažnyčiaus kunigaikščiai, o aš tik tai paprastas kaimo vyskupas. Dalykas tas, kad jis ten netiko, be kitų keistų dalykų, kurių jis tenai prikalbėjo, vieną vakarą pobuvėje pas vieną iš pačių garbingiausių savo kolegų, jam įsprūdo šitokie žodžiai. Kokie puikūs laikrodžiai, kokie puikūs kėlimai – Kokios puikios livrėjos. Visa tai turi labai kirėti. Ak, aš nieku gyvų nenorėčiau turėti visus šitos nereikalingus daiktus, kurie be perstogės man jau išauktų. Yra žmonių, kurie badauja, yra žmonių, kurie kenčia šaltį, yra vargšų, yra vargšų. Probėgšmiais pasakysime, kad nepykanta prabangai nėra išmintinga nepykanta. Šioje nepykantoje glūdi nepykanta menui. Tačiau bažnyčios žmonėms prabanga, įskyrus iškilmingas pamaldas ir ceremonijas, yra įda. Ji tarytum atskleidžia papročius, bylojančius apie tikro gailestingumo stoką. Turtingas dvasininkas yra nesąmonė. Dvasininko vieta turi būti prie vargšų. Bet ar galima nuolat dieną ir naktį turėti reikalą su visokiu skurdu, su visokiu vargu, su visokiais nepritekliais, pačiam nepasiemus tam tikros dalies švento neturto – nesusitepus, taip sakant, darbo dulkėmis. Ar galima įsivaizduoti žmogų, kuris stovėtų prie liepsnojančio laužo ir nejaustų karščio? Ar galima įsivaizduoti darbininką, kuris nuolat dirbtų prie degančios krosnės ir neturėtų ne vieno nusvilinto plauko, ne vieno pajodusio nago, ne lašo prakaito, ne dėmelis suodžių veide? Pirmas kunigo, o ypač vyskupo gailestingumo įrodymas yra neturtas. Be bejonės, Kaip tik šitaip ir galvojo Denio vyskupas. Beje, nereikėtų manyti, kad kai kurių opių dalykų atžvilgių jis būtų laikęsis to, ką mes pavadintume amžiaus idėjomis. Jis retai kėždavosi to laiko teologinius ginčius ir neliesdavo bažnyčios ir valstybės prestižo klausimų. Tačiau, jeigu kas jam būtų padaręs stiprų spaudimą, greičiausiai būtų pasirodę, kad jis veikiau ultramontanas negu galikonas. Ultramontanai – Prancūzijos bažnyčios pavaldumo Romai ir pasauliniais popiežiaus valdžios šalininkai. Galikonai – Prancūzijos nepriklausomos bažnyčios šalininkai. Mes piešime teisingą portretą ir nenorime nieko nuslėpti, todėl turime pridurti, kad vyskupas Mirelis parodė ledinį šaltumą Napoleonui pastrojo garbės saulėlydyje. Pradedant 1813 metais, Jis pritardavo visokioms priešiškoms akcijoms nukreiptoms prieš imperatorių ar net sveikindavo jas. Jis nepanoro sutikti Napoleono, kai tas vyko per dinį, grįždamas iš Elbos salos, ir nedavė savo decezijoje paliepimo viešai melstis už imperatorių šimto dienų metu. Periodas, kada Napoleonas antrą kartą valdė Prancūziją, pabėgęs iš Elbos salos, 1815 metai. Be sesers panelės Batistienos Vyskupas turėjo du brolius. Vienas buvo generolas, antras prefektas. Jis gana dažnai rašydavo jiems laiškus. Tačiau truputį atvėso pirmajam už tai, kad generolas, vadovaudamas kariuomenės junginiui Provanse ir turėdamas savo žinioje 1200 vyrų rinktinę, taip vangiai persekiojo imperatorių, kai tas įsikėlė kanuose, lyg būtų norėjęs, kad tasai paspruktų. Vyskupo susirašinėjimas su antruoju broliu, buvusiu prefektu, garbiu ir dorų žmogumi, vienišai gyvenančių Paryžiuje, kaseto gatvėje, pasiliko nuoširdesnis. Vadinasi, ir monsinjora Bienvenių buvo palietusi politinių nesutarimų dvasia, jis taip pat turėjo kartėlio valandėlių savo rūpeščių. To laiko aistrų šešėlis užkliudė ir šį Romų ir kilnų protą, užsijėmusiem žinybės dalykais. Be bejonės tokiam žmogui pridėrėjo visiškai neturėti politinių įsitikinimų. Tegu mūsų mintis nebus klaidingai suprasta, nes mes anaip tol nepainiojame vadinamų politinių įsitikinimų su kilniais progreso siekimais, su didžiu tikėjimu tėvynė, liaudim ir žmogumi. Tikėjimu, kuris mūsų dienomis turi sudaryti kiekvieno tauraus, mastančio žmogaus pasaulėžiūros pagrindą. Nesigilindami į klausimus, kurie tik netiesiogiai liečia šios knygos turinį, pasakysime paprastai. Būtų buvę puiku, jeigu monsinjoras Bienvienių – nebūtų buvęs rojalistas ir jo žvilgsnis ne vieną akimirką nebūtų atitrūkęs nuo giedros kontempliacijos, nukreiptos į tris tyrus žieburius, ryškiai šviečiančius viršum nerimastingų pasaulio tuštybių, tiesos, teisingumo ir gailestingumo. Visiškai sutikdami, kad Dievas sukūrė monsinjorą bienvienių anaiptol nepolitiniai veiklai, mes vis dėlto būtume supratę ir sveikinę jo protestą – teisės ir laisvės vardan, jo išdėdų atkirtį rizikingą, bet teisingą priešinimasi visagalinčiam Napoleonui. Tačiau tai, kas yra girtina kylančiųjų atžvilgių, daug mažiau yra girtina smunkančiųjų atžvilgių. Kova patraukia mus tik tada, kada ji susijusi su pavojumi ir jau žinoma, tik tas turi teisę smogti paskutinį smūgį, kas smogė pirmąjį. O kuris nebuvo atkaklus kaltintojas gerovės laikais – tas turi tylėti vykstant katastrofai. Tik tas, kuris buvo atviras priešas sėkmės metu, turi teisę keršyti po nuvertimo. Kai dėl mūsų, tai mes nesipriešiname apvaizdai, jeigu jį įsikiša ir smogia. 1812 metai mūsų nusiginklavimo pradžia. Kai 1813 metais katastrofų padrasintas niekingai prabilo įstatymų leidžiamasis susirinkimas, iki tol nužemintai tylėjęs, Jis galėjo sukelti tik tai pasipiktinimą ir jam tada ploti būtų buvusi klaida. 1814 metais, matydamas išdavikiškus maršalus, matydamas senatą darantį vieną žemą veiksmų po kito ir įžeidinėjantį tą, kurį anksčiau dievino, matydamas vergiškus garbintojus, bailiai besitraukiančius atgal ir spjaudančius į savo buvusį stabą, jis privalėjo nusigrįžti – 1815 metais, kada ore pleveno didžiausių nelaimių ženklai, kada visa Prancūzija krūpčiojo, nujausdama nelemtą visokių negandų artėjimą, kada buvo galima įžiūrėti atsiveriantį prieš Napoleoną Baterlo, skausmingame armijos ir liaudies sveikinime tam, kurį nusmerkė likimas, nebuvo nieko jokingo. Ir tokio širdies žmogus kaip Dinio vyskupas, kad ir nejausdamas simpatijos despotui, Rasi būtų turės išvelgti tai, kas buvo didingo ir jaudinančio šitame glaudžiame didžiaus nacijos ir didaus vyro apsikabinime prie bedugnis krašto. Įskyrų šitai vyskupas buvo ir pasiliko visame kame teisus, nuoširdus teisingas, išmintingas, kuklus ir garbingas. Jis darė gerą ir buvo žmonėms palankus, o tatai irgi yra to paties gerumo forma. Jis buvo dvasininkas išminčius, žmogus – net ir savo politiniuose įsitikinimuose, dėl kurių mes jam ką tik padarėme priekaištų ir iš kuriuos esame linkę jį beveik griežtai smerkti. Jis buvo, mes turime šitai pripažinti, atlaidus ir pakantus, galimas daiktas, atlaidesnis ir pakantesnis už tą, kuris rašo šias eilutes. Dinio rotušės durininkas kažkada paskirtas toms pareigoms paties imperatoriaus, buvo pagyvenęs senosios gvardijos puskarininkis, apdovanotas garbės legiono kryžiumi už Austerlicą, karštas bonapartistas. Šiam vargšui kartais įsprūsdavo ne visiškai apgalvoti žodžiai, kuriuos tų laikų įstatymas kvalifikavo kaip maištingas kalbas. Nuo to laiko, kai iš garbės legiono ordino išnyko imperatoriaus profilis, senis niekomet nevilkėdavo pagal statutą, kaip jis sakydavo, kad nereikėtų prisisekti savo kryžiaus. Jis pat savo rankomis pamaldžiai išėmė imperatoriaus atvaizdą iš kryžiaus, kuriuo Napoleonas jį apdovanojo, dėl ko kryžiuje pasidarė skydė ir jokių būdų nenorėjo ko nors įstatyti į tą vietą. Geriau numirti, sakydavo jis, negu nešioti ant savo širdies tris rupužės. Jis mielai visiems girdint tyčiadavosi iš Liudviko 18. Senas podagrininkas su angliškais getrais – Tegu jis neždinasi į Prūsiją su savo pudruota kasa, sakydavo jis, džiaugdamasis, kad gali viename keiksme sujungti du dalykus, kurių nekentė už viską labiau – Prūsiją ir Angliją. Galų gale jis dėl to neteko savo vietos. Ir štai su žmona ir vaikais atsidūrė gatvėje be kasnio duonos. Vyskupas liepė jį pašaukti, švelniai išbari ir paskyrė katedrus šveicorium. Vyskupas Mirelis diecezijoje buvo tikras ganytojas visų bičiulis. Per devynerius metus monsinjoras Bienvenių savo gerais darbais ir švelnių elgesiu nusipelnė meilingą dinio miesto gyventojų pagarbą. Jie laikė į savo tėvų, net jo nusistatymą prieš Napoleoną liaudį sutiko tylėdama ir jam atleido. Silpni ir geraširdiški jo ganomieji dievino savo imperatorių, bet mylėjo savo vyskupą. Monsinjoro Bienvenių vienatvė. Beveik visuomet aplink vyskupą susidaro pulkelis kunigėlių, panašiai kaip apie generolą burys jaunų karininkų. Kaip tik šitokius kunigų žavusis šventasis Pranciškus Salietis kažkur pavadino geltonsnapiais dvasininkais. Kiekviena veikla turi laimės ieškotojų, sudarančių palydą tiems, kurie jau daug tame kelyje pasiekia. Nėra didžiūno, kuris neturėtų meilikautų jų svitos, nėra iškėlėlio, kuris neturėtų savo rūmininkų. Ateities ieškotojai viesulų sukosi aplink spindinčią dabartį. Kiekviena metropolija turi savo štabą. Kiekvienas bent kiek įtakingas vyskupas turi prie savęs kerubinų seminaristų sargybą, kuri patruliuoja ir palaiko tvarką vyskupo rūmose ir saugo monsinjoro šypseną. Įsiteikti vyskupui, tai palypėti pirmą pakopą vedančią į subdiakonus. Reikiagi prasimušti savo kelią. Apaštalavimas neniekina šiltos vietelės. Kaip ir pasaulietiškame gyvenime, bažnyčioje taip pat yra tūzų. Tai malonėmis apipilti viskupai, turtingi, apsirūpinę rentomis, apsukrus, priimti aukštuomenėje, mokantieji melstis, dėl to negalima ginčytis, bet taip pat mokantieji ir pasiekti, kas reikalinga. Viskupai, kurie nesidrovi, kaip diecezijos atstovai, laukti kieno nors prieškambaryje ir sudaro jungiančią grandį tarp zakristijos ir diplomatijos, yra veikiau abatai negu dvasininkai, veikiau prelatai negu viskupai. Laimingi tie, kurie moka prie jų prisertinti. Jie įtakingi žmonės ir savo įsiteikeliams bei favoritams, visai jaunuominiai, kuri moka jiems įtikti, dosniai dalyja turtingas parapijas, prebendas, arkidiakonų, kapelionų ir kapitulos narių vietas palengva vedančias į vyskupo rangą. Prebenda pajamos iš bažnytinių turtų. Patys kildami jie kelia aukštyn ir savo satelitus, tai ištisa judanti saulės sistema. Jų spinduliavimas purpurų nudažo ir jų palydą. Nuo jų gerovės stalo ant jų artimųjų lyg trupiniai byra šiltos vietelis. Jo didesnė globėjo decezija – jo turtingesnė parapija favoritui. Be to Roma taip arti. Vyskupas sugebėjęs tapti arkivyskupu, arkivyskupas sugebėjęs tapti kardinolu, jūs nusiveža kaip savo palidovą į konklavą, jūs įžengėte į Romos teismą, jūs laikote paliumą, štai jūs auditorius, štai jūs kameradijus, štai jūs monsignoras, ir nuo jo aukštybės lygi eminencijos yra tik vienas žingsnis – o eminencija nuo jo šventybės skiria tik tai balsavimo lapelių dūmai. Paliumas, platus baltas kaspinas su juodais kryžiais, kurį Romos popiežius nešioja viršum savo pontifikalinių rūbų. Jį gauna visi arkyvyskupai ir kai kurie privilegijuoti vyskupai. Kiekviena dvasininko kepuraitė gali svajoti apie tiarą. Mūsų laikais dvasininkas yra vienintelis žmogus, kuris gali teisėtai pasiekti valdovo sostą ir kokį sostą? Valdovų valdovo sostą. Užtat koks lūkesčių daigynas yra seminarija. Kiek raustančių klapčiukų, kiek jaunų kunigų neša ant galvos peretis asotį. Peretį, Lafonteno pasakeičiuje, keliaudama į turgų įsisvajojo, kiek daug gerybių prisipirks pardavusi pieną, bet išmetė asotį, o draugė su juo sudužo ir jos svajonės kaip mielai ambicija iš prigimties šventeiviška, vadina save pašaukimu ir ką žino, gal net nuoširdžiai pati save apgaudinėja, palaiminti, kurie tiki. Monsignoras Bienvenių kuklus neturtingas keistokas nebuvo laikomas tūzu. Ta galėjai matyti iš to, kad aplink jį visiškai nebuvo jaunų dvasininkų. Visi matė, kad Paryžiuje jis nepritapo, ne viena teitis nesistengė prisiplakti prie šio vienišo senuko. Ne viena nesubrendusi ambicija nebuvo tokia beprotiška, kad žaliuotų jo paunksmėje. Jo kanauninkai ir generalvikarai buvo geri senukai, truputį praščiokiški, kaip ir jis pats, užmūryti, kaip ir jis šioje diecezijoje, iš kurios niekas nepasieks kardilolo, panašus į savo vyskupą, tik tas buvo skirtumas, kad jie buvo žmonės baigti, o jisai žmogus pasiekęs galą. Visi puikiai jautė, jog prie monsinjoro bienvienių neįmanoma tarpti, tad vos baigė seminariją, jo išventinti jaunuoliai pasirūpindavo rekomendacijų iš EXO ar OŠO arkivyskupų ir nieko nelaukdami išvažiuodavo.